שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Hoor, o Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één, gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit, voor eeuwig. Amen.